Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր ձայնասրահում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղնախարարության բուսաբուզության եւ բուսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն է։ Բարգամներ այս օրերին զրուցակիցից ԼՂ գյուղնախարարության, Բուսաբուծության եւ Բուսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հետ դժվար է հանդիպելը։ Նա հաճախ է մեկնում գործողումների եւ նրա գործողման վերջին հասցեն հադրութի շրջաններ։ Ըստ ԼՂ գյուղնախարարության Բուսաբուծության եւ Բուսերի պաշտպանության բաժնի պետի Տարին Բերքարատ է, ինչն էլ ողջավորում է հողագործներին։ Բարեկամներ, բերքահավաքի արդյունքներն է ամփոփում Վիլեն Ավետիսյանը։ Դատելով վերքահավաքի արդյունքներից պարոն Ավետիսյան եւ գյուղնախարարության տվյալներով եւ առանձին ֆերմերներից ստացած տեղեկությունների այս տարի բույսերը ավելի լավ է պաշտպանել այո, որովհետեւ մարտիկ անցյալ տարվա համեմատ հիմնականում գոհ են վերքահավաքի արդյունքներից։ Տարեց տարի արդեն մեզ հաջողվել է հողօգտագործողների մեջ սերմանել այն գաղափարը, որը անհրաժեշտ է պայքարել վեգետացիայի ժամանակահատվածում եւ հիվանդությունների դեմ, եւ վնասատուների դեմ, եւ մոլախոտերի դեմ, ինչպես նաեւ իրականացրել սնուցումներ, բարարտացումներ, որը իր արդյունքները կարծես թե արդեն տալիս է։ Մեր գյուղ եւ գյուղատնտեսական հիմնադրամի միջոցով արդեն ամեն տարի ներեկրվում համապատասխան քանակությամբ եւ թունանյութեր, եւ տերևային սնուցիչներ, եւ բարարտանյութեր, եւ այդ ներկրումը նաեւ աճի միտում ունի որի արդյունքն է նաև այս տարվա մեր բերքա հավաքի ցուցանիշները։ Մենք առանձին կխոսենք շրջանների մասին, իսկ ընդհանրապես այս օրերին որ մշակաբույսի բերքահավաքն է ավարտել, որն է ավարտի մոտենում։ Ուրեմն մեր երկրում այս ժամանակահատվածում բերքահավաքն իրականացվել է հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերը, որը հիմնականում ավարտման փուլին է գտնվում։ Պարոն Ավետիսյան, գախնիկ չէ, որ այս օրերին թերևս հենց հանձին ձեզ դժվար է հանդիպել ձեզ հետ, ինչու, որովհետև անվերջ իմ զանգերը տեղեկացնում են, որ Վիլենը գտնվում է գործողման մեջ։ Սկսեք բոլոր շրջաններից մեկիկ-մեկիկ, որտեղ եղել եք, որտեղ անձամ օրերով մնում եք, ֆերմերի հետ հաշվում եք, այսպես ասած, նրա աշխատանքի արդյունքը, ուրախանում եք, կիսում եք նրա ուրախությունները։ Խնդրեմ ըս շրջանների։ Այս փուլում հիմնականում բոլոր շրջաններում էլ եղել եմ եւ ելի լինում ենք ժողովրդի հետ, օգտագործողների հետ հանդիպում ենք, խորհրդակցություններ ենք անցկացնում սեմինար խորհրդակցությունների պես տեղում եւ դաշտերում։ Այս օրերին Բերքահավաքի ժամանակ Բերքահավաքի ժամանակ, երբ մենք այսօրում ենք շրջան, բնականաբար մարդիկ Բերքահավաքի ընթացքում գտնում են իրենք իրենց դաշտերը։ Մեկը կոմբայնի հոգսերով, մյուսը տեղափոխման հարցերով եւ այլ եւ այլ մեկին ուզում է գները, մյուսի մի ուրիշ հարց։ Իհարկե մենք տեղում խոսում ենք ժողովրդի հետ, հորդորում ենք, որ անմիջապես Բերքահավաքից հետո կատարեն ագրոկանոններին համապատասխան միջոցառումները, այն է ժամանակին հավաքեն մնացորդները, կատարեն մակերեսային մշակումներ, հետագայում որպես հերկի աշխատանքները կարողանան կատարեն, քանի որ նման եղանակային պայմաններում, եթե ժամանակին չկատարեն, ասենք խոզանի երեսվար, հետագայում շատ դժվար է լինում հերկի աշխատանքները իրականացնել։ Սկսենք ասկերանից Ասկերանի շրջանում, ինչպես նաև մնացած բոլոր շրջաններում նախորդ տարվա համեմատ աճ կա բերքատվության ցուցանիշների, չնայած որոշ հանգամանքներ, ասենք հրդեհումները եւ այլը կարողացել ենք նորմալ ցուցանիշներ ապահովել այսպես Ասկերանի շրջանում այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ բերքահավաքը իրականացված է 7921.7 հեկտարի վրա, այդ թվում 5996 հեկտար ծորեն, 1848 հեկտար գարի եւ 77.5 հեկտար հաճար։ Անթանուր համախառն բերք կազմել է 21313 տոննա, նախորդ տարվա 11178 տոննայի դիմաց։ Այդ թվում 17007 տոննա ծորեն, 4195 տոննա գարի եւ 111 տոննա հաճար։ Հաճարի բերքահավաքը դեռ շարունակվում է, Միջին բերքատվությունները կազմել է ուրեմն համապատասխանաբար ծորենը 28.4, գարին 22.7 եւ հաճարը 14.3։ Ընդհանուր շրջանի միջինը 26.9, նախորդ տարվա 14.7-ը դիմաց, որը իհարկե ողջունելի է, հույս ունենանք, որ հետագա տարիներին կպահպանենք եւ կբարձրացնենք մեր բերքատվությունը։ Օրերս ես ձեզ հետ խոսել եմ, երբ դուք գործողման էիք հադրութում, որքան ինձ հայտնի է, նաեւ իմ գործողումներից եկել եմ այն եզրահանգման, որ հադրութում երբեք այդքան բերք չեն ստանում, այնպես օրինակ ինչպես Մարտունիում, որովհետեւ Մարտունին համարում են Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության հացահատիկի շտեմարանը։ Ինչ տպավորություններ վերադարձա have routines Հադրութի շրջանում ընդհանուր առմամբ ցանկատարածների գերակշիռ մասը գտնվում է Քաշաթաղի շրջանում, հացահատիկի գերակշիռ մասը։ Հետո իսկ Մարտունու շրջանում։ Նախորդ տարիներին Մարտունին է եղել ամենից շատ ցանկատարածները։ Այս վերջը արդեն Քաշաթաղի շրջանում երբ արդեն ավելի են ինտենսիվ գործողություններ հողի մշակության վերաբերյալ գործողություններ կատարել, ցանկատարածները ավելացել են։ Հադրութի շրջանում միշտ էլ մի քիչ քիչ է եղել ցանկատարածների քանակությունը, որով եւ հիմնականում պայմանավորված է ձեր կողմից նշված թվերի պահը, բայց այս տարի նույնպես հադրություն բարձր երկաթվության ցուցանիշներ են արձանագրվել եւ ծորենի դաշտերից, եւ գարու դաշտերից, ինչպես նաեւ իրեն արդյունքն է տալիս նախորդ տարիների սերցելի տարածքների վրա կատարված ցանքսերը համեմատություն առումով նշեմ սերցելի դաշտերի վրա համեմատած ոչ տրադիցիոն ձևով կատարված ցանքսերի մոտորապես 10-ից 17 ցենտներ տարբերություն է տվել այսինքն սև ցելի վրա ցանված հացահատիկը 10-17 ցենտներով ավելի շատ բերքատվել, քան մոնոկուլտուրայի դեպքում, երբ տարից տարի նույն տարածքում նույն հացահատիկ մշակում է առանց պարարտասման եւ այլ պայքարի միջոցառումներ իրականացնելու։ Մարտունուց ինչ տպավորություններով վերադարձակ արդարացրեց Մարտունին այն բարի անունը, որ Արցախի հացահատիկի շտեմարանը գտնվում է Մարտունու շրջանում հավաքված հացահատիկի համախառն բերքից Մարտունին փաստորեն երկրորդ տեղն է գտնվում Քաշաթաղից հետո։ Փաստացի հավաքվել է արդեն 9636.5 հեկտար տարածք, այդ թվում 6502.5 ծորեն 3160.5 գարի եւ 27.5 հաճա։ Ընդհանուր համախառը բերքը կազմել է 27222.4 տոննա, որից 19477.4-ը ծորեն, 7715.9 գարի եւ 29.1 տոննա հաճար։ Հաճարին ամենացածր բերքատվությունը Մարտունա շրջանում, բայց փոխարենը ծորենի բերքատվությունը կազմել է 30 ցենտներ հեկտարից միջինը, որը շատ լավ ցուցանիշ է, գարոնը 24.8, ընդհանուր շրջանի միջինը 28.2 ցենտներ հեկտարից է, նախորդ տարվա 7.8 ցենտների դիմաց։ Պարոն Ավետիսյան, ասեմ ձեզ, որ Բերքահավաքի առաջին օրերին ես գործոբան էի մեկնել Մարտակերտ եւ հանդիպել եմ շրջվարչակազմի ղեկավարին, կարծես գոհ էր սկզբնական արդյունքներից։ Պարոն Խաչատրյանի այդ ողջավորությունը մնաց միջև հավաքի ավարտը։ Իհարկե, ելի խոսում են թվերը, որը արդեն արձանագրված է Մարտակերտի շրջանում, ուրեմն հավաքված է 2700.5 հեկտար տարածքի, դեպ Մարտակերտ ամենաքիչ տարածքներն է ունեցել այս տարի, բացառությամբ Շուշի եւ Շահումյանի շրջանների, խոշոր շրջաններին է խոսքս վերաբերվում, բայց ելի բերքը լավ է։ 2005.6 հեկտար ծորեն է, 684.9 հեկտար գարի եւ 10 հեկտար հաճար։ Համախառ Տարվա ռբերգը կազմել է 6813.1 տոննա, նախորդ տարվա 2786.5 տոննայի դիմաց, այսինքն 3 անգամ ավելի։ Երակի անգամ, այո։ Ցորենինը կազմել է 5412.7 տոննա, գարին 1395.4 եւ հաճարը ելի ցածր է բերքատվություն, բայց դե դա էական նշանակություն չունի, դեռ շարունակում է բերքահավաքը 5 տոննա է համախառը բերքը։ Ցորենի միջին բերքատվությունը մատակերտի շրջանում կազմել է 27 ցենտներ, հեկտարից նախորդ տարվա 16-ի դիմաց գարունը 20.4 նախորդ տարվա 8.6 ցենտների դիմաց միջինը 25.2 նախորդ տարվա 10 ցենտների դիմաց որը իհարկե արդեն ձեր հարցի պատասխանը բավարարված է մի քանի խոսք շուշիի շրջանի մասին խնդրեմ շուշիի շրջանը քանի որ բարձրադիր գոտի է այս պահի դրությամբ դեռ բերքավակի աշխատանքները չեն սկսվել մենակ շուշիի շրջանը մի քիչ ուշ այդտեղի ցուցանիշներն էլ կլինեն պարոն Օվետիսյան կա իրացման խնդիր սկզբնական փուլում որոշակի լուրեր էին պատտվում կապված եւ մթերման գների եւ տեղափոխման հարցերի, ասենք ընդհանուր մթերման վերաբերյալ պետությունը որոշակի քայլեր է իրականացրել, մասնավորապես գյուղի գյուղատոչան հիմնադրանի միջոցով կազմակերպել է մթերում հացահատիկի եւ որոշվել են գներ, որը էականորեն տարբերվում էին շուկայականից, ծորենի գինը հաստատվել է 125-ից 135 դրամ, կախված որակական ցուցանիշներից եւ գարունը 105 դրամ տեղում եւ 115 դրամ Երևանի պահեստներում դրա համար հիմնադրամը վարձակալել պահեստներ, որտեղ եւ իրականացնում է մթերումը։ Միակ տարբերությունը այն է, որ հիմնադրամը մթերում է վարկային պարտավորությունների դիմաց, ասինքն կանխիկ գումար չի տրամադրում հողօգտագործողներին, կամ եթե ցանկություն ա լինում, ասինքն հողօգտագործողներին կանխավճ պատճառի ձևով, եթե հետագայում տվյալ հողօգտագործողը ցանկություն ունենա հիմնադրամի ծառայություններից օգտվելու, դա լինի մեքենա-տրակտորային կայանների մատուցող ծառայությունները, լինի պարարտանյութերի գնում եւ այլը, հողօգտագործողը կանխավճարի ձևով հանձնում է իր հացահատիկը հիմնադրամին եւ համապատասխան հաշվարկային հարցերով հետագայում հողօգտագործողը կստանա իրեն հասանելի ծառայությունները իսկ ալրաղացնեն էլի նույն սկզբունքով էին առաջնորդվում ուղղակի ալրաղացները հաշվարկում են նաև սոսնցանյութի տոկոսային պարունակությունը ինչպես նաև հատիկի մաքրությունը եւ խոնավությունը որը համապատասխան տոկոսներով նվազեցնում էր հացահատիկի արժեքը բանակցության խոսենք եգիպտացորենի մասին, երբ կսկսվի βέρքահավաքը եւ ըստ տեղեկությունների կշարունակի ծորենի գարու հաջարից ստացած այդ բարձր տոկոսադրույթները։ Մոտակա օրերս երևի կսկսվեն արդեն սիլոսի համար նախատեսված ցանքսերի βέρքահավաքի աշխատանքները եգիպտացորենի, հետագայում արդեն կախված եգիպտացորենի սորտից եւ հիբրիդից, այսինքն օգոստոս ամսում կսկսվի նաեւ հատիկի համար βέρքահավաքի աշխատանքները պայմանները։ Ինչ վերաբերում է ակնկալող բերքի, ապա եղանակային պայմաններից է կախված, այսինքն ռոռոփող տարածքներում իհարկե բարձր բերք ակնկալվում է, իսկ անջերտի պայմաններում ցանված եգիպտացորենի բերքատվությունը մեծապես կախված է մթնոլորտային տեղումների քանակից։ Եթե փորձենք դասակարգել շրջանների, որ շրջանում են ավելի շատ եգիպտացորեն մշակել։ Շրջանների դասակարգումը այսպես է Ասկերանի շրջանում 1335 հեկտար, Հադրութ շրջանում 375, Մարտակերտում 852, Մարտունու շրջանում 373, Շամյան 13 հեկտար, Շուշի 87 եւ Քաշաթավան 272.1 հեկտար։ Ինչպես արդեն այս վերջի տարիներին ձևավորվել է, ավանդաբար Մասկերյանի շրջանում է եգիպտացորենի ցանքսերը շատ լինում, որը պայմանավորված է եգիպտացորենի համար նախատեսված ռոբո տարածքների արկայությամբ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկությունների համար, շնորհակալություն բարի օրերի համար։ Հուսանք, որ մենք կհանդիպենք առաջիկայում, ինչու, որովհետև վերքահավաքը դեռ շարունակվում է, սպասելիքները, արդյունքները պիտի քննարկենք ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում ԼՂՀ գյուղնախարարության բուսաբուզության եւ բուսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Բյուրեգիկ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։